Специальное место на то, что считают молитва. Бывают люди, которые привыкли постоянно одни и те же места стоять. Вот это как раз эта тема. Специальное место для молитвы в мечети. Алим говорит, юкраху лигайр имам ильтизам макан хасным фил маджид. Кроме имам мечеть, никто не имеет права постоянно. Например, имам бывает часто, а о том, что читает впереди, а где михраб, он читает и не молитву там. Кроме имама никому не разрешается. Значит, дополнительные молитвы, обязательные молитвы. И э, дополнительные молитвы желательно читать здесь или там, или там. Почему? Потому что в местах они будут в судный день свидетельствовать тому человеку, который где читал. Значит, места, которые мы будем читать, Аллах в судный день, они заговорят за нас и скажут о том, что человек верующий читал в эти места. Поэтому желательно надо каждый день поменять место. Основание этот хадис о том, что запрет нежелательно читать в эти места – حديث عبد الرحمن بن شبل сказал نهى الرسول صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرة الغراب Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил накрат гураб. Накра это когда именно, как называется? Как это, это ворона есть? Клевать. Клевать, да. Как клюет ворона, так читать молитву, это значит человек, который быстро читает молитву. Часто бывает именно люди, которые уже много аср осталось чуть-чуть, и сразу четыре раката побыстрее вычитали. Вот это, которое накратил мураб, называется именно, когда человек спешит, нету туманина, нету спокойствия, там, не отдохнуть в молитве, да, руку отдельно дают ее часть, там, как права и так далее. Он человек спешит в это молиться. Пророк, саллаху нахан набию ан награт al-гураб валифтираш саб'а. И значит, э, как есть некоторые, они считают молитву, руки положили одновременно, как надо, локоть, ложили вообще не так, как именно положено, поднимая эту часть, они положили ее полностью. Вот это тоже пророк, саллаллаху алейhi запретил. ولا يصلي وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير или читать молитва в мечети, как именно делает верблюда. Верблюда, если она сидела в одном месте, она привыкла постоянно в этом месте. Она не, не меняет места. Поэтому пророк, саллаху не считайте молитву в мечети, как делается верблюда. Именно надо менять местами. хадис, другой хадис, который говорит, отличая именно хадис Язид ибн Аби Убейд, поскольку пророк в этот хадис запретил о том, что человек постоянно привыкает в одном месте – молитва. Но в этот хадис Язид ибн Абу Убейд первый хадис, который мы считали хадис передали его Ахмад وابن حبان والدارمي والنسائي وابو داود книга Сунан четыре имамата, которые Сунан, Ибн Маджа, Нисаи, Абу Дауд, они все передали это хадис, Ибн Маджа. Аль-Хаким Кадарик тоже это передал хадис, не значит много алимов передали вот этот хадис, который первый, который мы считали Абдурахман ибн Шиб. Хадис другой Язид, يزيد ابن أبي عبيد قال كنت, كنت آتي مع سلمة ابن الأقوى فيصلي عند اسطوانة Однажды мы пришли, я пришел с Сальма, Ибн Аль-Аква, это сподвижник пророка, саллаху алейhi фаюсалли иля истуана. Он постоянно привык к одном месте именно читать молитву. Сунна. التي عند المصحف это Медина сейчас это около могилы пророка саллаху алейhi она до сих пор есть это место فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة Почему я вижу, часто ты именно выбираешь это место, считать молитва, дополнительное. Не обязательное, а дополнительное молитва. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. Я видел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно считает молитвы в этом месте. У сахаба, у них была привычка такая, они постоянно наблюдали, наблюдали за пророком, саллаллаху то, что он делает секрете, да, именно то, что он делает, они за него делали тоже. Поэтому хадис, который был э, Ибн Мас'уд, когда в, э, в середине. Когда пророк, саллаллаху алейхи э, Ибн Машуд говорит, я однажды, ну, он дорога, возвращаясь из Мекка, Медина, он отделился от сахаба, какой-то дорога маленькая, и потом вернулся. И сахаба спросили, почему ты это, Ибн Мас'уд, сделал? Он говорит, Аллах, я видел, пророк так делал, и не знаю причины какая, он даже не спросил пророк, почему. Он просто сделал так, как сделал пророк, саллаллаху Они очень сильно наблюдали за пророком и делали то, что делал пророк часто. Поэтому Абу Муслим, это Сальма, ابن الأكوع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها من الناس так нельзя رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها я видел пророк часто читал молитвы здесь Вальмахмулю аля нафль. Это значит не обязательная молитва, а дополнительные молитвы. Часто пророк так делал. И сахаба у них было иктида бир Расул, саллаллаху алейхи вассалям. Они все за пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делали. Значит, наблюдали за пророка, они делали так, как делал пророк, саллаллаху алейхи Абдулла ибн Умар, э, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пророк говорит, было бы хорошо, если мужчины не зашли за этот ворота где это две. Там две выхода есть в мечеть. Он говорит, было бы хорошо этот выход оставить для женщин. Ибн Абдулла ибн Умар, поскольку он слышал от пророка, пророк никому не приказал ничего не делать, он бы желал именно, потому что мужчины не зашли в это ворота. Он говорит, Ибн Умар говорит, пока не наступила на смерть, пока он не умер, он никогда не зашел из этого ворота. Он оставил, все, пророк сказал, значит достаточно. Так сказали Нафи. Нафи, это его слуга, он сказал, Абдулла ибн Мубарак, Абдулла ибн Умар никогда не зашел из этого мира. двери. وفي هذا النور وهي من مخصصات النبي الحديث это специально было для пророка, саллаллаху алейхи но сахаба они любили следовать за пророком, саллаллаху алейхи тонкости и так далее. И именно из-за этого он считал в этот молитву. فقال إني رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها я видел Абу Муслим говорит я уже старался именно делать так как делал пророк поскольку пророк постоянно там читал ففعل سلمى ما ترى اقتداء بسيد الورى Одно, когда я уже сам привыкаю постоянно читать молитвы здесь, и другой, я следую за сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и делаю так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк любил постоянно именно в этом месте считают. Одну. Отличается, когда именно делают так сунно, или как именно я сам по привычке, привык даже именно здесь. Бывает именно проспект мира, да? Если ты читал впереди именно с имамом, бывают такие пожилые, которые они постоянно сидят. Они даже ругают. Один раз меня даже ругали. Стан, это мое место, типа, да? Он закрыли уже, знаешь, как парковка уже. Он не отходит от места уже. Поэтому это так нельзя. والاقتداء بسيد رواه أعلم وأدرى بالذي أحرى وهو أولى. И Сальма, или Абу Муслим, он следил за пророком, саллаху он знал, может быть, пророк это, специально это сделал, именно, может быть, есть дополнительная награда в этом месте. Поэтому пророк постоянно, саллаху алейhi считал в этом месте. И нам следует за хадис, вот это особенно, о том, что Тааси бин Наби, саллаллаху алейхи вассалям, следует за сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи говорит одно, сахаба сразу. У них не бывает такого понятия о том с размышлением. У них все. Пророк сказал, значит, это на них это уже закон. Абдуллах ибн Умар, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорил, «Я, Абдуллах, ирфа изарак». Абдуллах, поднимай свой рубашки, ну, э, бруки, или можно сказать, камис, платье, которое арабское одевает, камис. Хали ирпа изарак, или юбка. Они одевают часто именно бывали, у арабов именно юбка одевает. Ну, как называется, камис. По-разному относятся. Факали ирфа изарак, поднимай. Абдулла он поднимает. И дальше пророк ирфа, еще поднимает и Абдулла тоже старается поднимать, он не знает, до какого места именно пророк, саллаллаху алейхи говорит ему. Каля иля айна я Расулаллах. До какого места пророк? Он сказал, иля ансаф из сахайн. И значит, до половины ноги. И много сахаба, они не смогли это делать, следуя за это. А наоборот, пророк сказал дальше, галь вамен лам ястаты, фамадуна в кабейн. До щиколотки. Ниже щиколотки нельзя. Ниже щиколотки нельзя. И Абдулла ибн Умар после этого никогда не спорил. Он именно делал так, как сказал пророк, и отрезал одежду, именно как он, именно пророк, саллаллаху алейhi сказал. Поэтому в этот хадис, хадис Сальма, есть أنه أن الربيع أن الصحابة كانوا يتأسون بالنبي الصحابة они следуют за пророка в любое время, в любое место несмотря ни за что. Ну, даже причина какая, они не знают, они именно следуют за пророком, саллаллаху алейхи э, Желательно, когда мы говорим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, надо сказать, саллаллаху алейхи салату вассалям. Алейхи салат именно привести, именно пророка, саллаллаху Кто это шаги? Поэтому все саляф, те, которые знали сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они следовали за него. والاسطوانة المذكورة это место, которое про нее говорит Сальма. قال ابن حجر ابن حجر объясняющий книга Бухари, Фатх الباري сказал حق حقق لنا بعض شيوخنا أنها المتوسطة في الروضة المباركة именно она находится в месте, именно которое между могилой пророка и его михраб. Михраб Именно там она находится. Это Стуана. Место, которое постоянно пророк, саллаху алейhi читал. Ее называли Аль-Истуана Аль-Мухаджирин. Стуана – уголок Мухаджирин. Это сахаба мухаджиры, которые переселились с Макка. Они там постоянно читали молитвы. И там собирались. قال وروي عن عائشة عائشة رضي الله عنها قالت لو عرفها الناس لضربوا عليها بالسهام если они знали бы это место, они забрасывали бы, но то, что кто-то там читал именно. Все стремились, именно, как называется? Жеребий. Да, жеребий бросали было то, что читать в этом месте. Насколько знали о том, что есть важность именно это место для пророка, саллаху وأنها أسرتها إلى ابن الزبير она в секрете сказала именно Абдулла ибн Зубейр, это ее племянник, сын э, Асма, сын Асма, она сказала ему в секрете, обязательно иди читай молитву в это место. فكان يكثر الصلاة عندها الزبير عبد الله بن الزبير постоянно часто читал именно молитву там. Потому что тетя, она сказала ему, именно ищи это место, потому что пророк именно любил это место. И إن المهاجرين قريش كانوا يجتمعون عندها люди, переселившие из Макка, курейшиты, арабы, именно они постоянно собирались в этом месте, именно, когда у них было решение или что-то, они постоянно именно ходили именно в это место. وقوله في الحديث أنه يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير لا ينبغي значит то, что часть хадиса, то, что касается там три темы, которые обсуждали, это называется как клевать, как именно ворона и так далее. Э, то, что касается третьей части, и не делать, как делается верблюд. Поскольку верблюд, она постоянно привык к одной месте именно. И Итан аль-Баир, вот эти места, которые она постоянно любит, так не должно делать человек мусульман. Надо поменять местами. ولا يصلي كما يبرك البعير ويكره اتخاذ المكان مكان المسجد لا يصلي أدين أفترق عالم Э, книга э, мазхаб имам Ахмед, он сказал, «Ля юсалли фихи илля фи, э, фардаху илля фи». Значит, нежелательно, и ученый считает нежелательно, ученый считает нежелательно э, читать молитва даже ни сунна, ни фард в одном месте. Надо постоянно менять, как делают випруды. قلت ويدخل في النهي الإمام أيضا в этот хадис тоже не только обычные молящиеся, типа я или ты или кто-то, да, это касается даже имама. Потому что часто бывает у имамов, они привыкают о том, что они между людьми идут, мешают, там, между толбами, вот это, которые есть люди, они открывают, там, мешают и запрыгивают через голову и так далее. Zato что ему было удобно читать Сунна там, именно михраб. Наоборот, в это то, что касается по сунна, это не должно быть. Именно даже имам должен быть. Если зашел в мечеть, читать именно где ближе, именно. И поэтому некоторые часто э, в мечетях Восток, они что делают? Они имам не отсюда заходят, а именно около михраба там дверь открывает, и там именно заходит оттуда. И, конечно, надо менять местами, это тоже касается имам. Это касается тоже имама. والحكمة النهي причина, которая говорится в этот хадис, почему запрет, أولا أنه يؤدي, يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة. Это дается понять о том, что это рия, показуха, у Вашогара известность, о том, что постоянно это место читает. Ну, может быть, даже друг друга. Смотри, подходи, пожалуйста. И здесь будет читать этот человек. Здесь не да, его, или авторитет какой-то. Да, сейчас подойдет, да. Вассум'а и именно знатность и так далее. Второй. Херману такфир мавада аль Он запрещает себя место, которое за него будет свидетельствовать. Потому что в судный день ангелы, э, мест, именно земля, она будет свидетельствовать за человека. Или хороший, или плохой. Она скажет о том, что здесь намаз читал, здесь соблюдал, здесь добро сделал там и так далее. Да? Иногда может сказать что-то другое. Здесь воровали, здесь по башке дал кому-то и так далее. Да? Бывают такие вещи, она свидетельствует за человека. Руки, глаз, э, рот, ну, все тело наше она за себя отвечает. Она скажет про человека то, что знает. И земля тоже, она скажет именно то, что касается поклонений и так далее. И она ему запрещает, именно если ты одно те же. А то, что люди часто делают, как? Одно сунна считалось здесь, другое сунна считал там, третье сунна считает здесь. Это не должно быть. Единственное, одно место читает здесь и все. И можно потом другой молитву или другой день, не обязательно – Это некоторые как делают, то, что как, они понимают этот хадис о том, что место свидетельств за него, и они часто отходят от места, читают здесь и здесь, здесь. Да. Нежелательно это. Так не делал ни Салев, ни пророк, саллаху Читал одно место, читай. Но старайся именно постоянно менять местами. لأنها تريتي لأن العبادة فيه تصير طبعا وتدخل فيه غيره она становится привычно. Привыкаешь в одном месте читать. Можно даже ленивиться будешь потом. والعبادات إذا صارت طبعا فسبيلها الترك если люди часто привыкают к что-то, ну, ну, бывает такой человек, говорит, я сегодня я решил понедельник, четверг, даже не только понедельник, четверг пост держать, через день, как сон Дауд. Он, может быть, месяц-два держит, третий месяц уже ленивится. Это не должно быть. старайся потихоньку увеличивать дозу, которые есть у человека поклонения. Например, если понедельник, четверг, три дня в каждый месяц и так далее, и потихоньку, потихоньку. но сразу, не сверху начинать. И этот человек привык постоянно одном месте, может быть, завтра отходит, он потом читать не будет. Это то, что касается темы места. Слушай. Это говорится про мечеть, не дома. Дома нежелательно, лучше мечеть. если есть возможность. Если нет места, допустим, обычно. Нет, это говорится о мечети. Мешаем. Желательно. А там это за фарт или за дополнительный, или только за дополнительный? Основном на, за дополнительное. А что, а обязательно молитву? Э, И здесь он говорит еще не только это, и даже обязательно, если человек именно привыкает, но то, не было драться на этом месте. Значит, это касается дополнительной молитвы и э, нафль, и именно которые касаются обязательно. Шех не менял именно в этот вопрос. Итан, итан это, как говорится, именно который привыкает как верблюда. Верблюда, она, и для нее ни фард, ни сунна не бывает. У нее бывает о том, что постоянно одно место сидит. Поэтому это говорится и обязательной молитве, и дополнительной молитве. Можно делать, но не постоянно. И даже говорится о том, что имам не старается постоянно. Сидели, поменяй, пожалуйста. Дополнительно к имаму не относится, наверное, да? Да. Дополнительно это относится к всем, даже имам самому. Просто есть э, определенное сидение, которое принято вообще на уроках. Это называется товарок, или можно назад, как удобно. А ногами туда прямо в лицо учителя не, не стоит делать. У нас есть другая тема. Дальше это говорится Ахта эль мусаллина фис сутра. Э, ошибка молящихся относительно по вопросу сутра, переграда. Конечно, эта тема очень важная, и обязательно надо именно постоянно делать. Сунна пророка, саллаху عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم пророк говорит в этот حديث لا تصلي إلى إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بينك بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه قرين Пророк, саллаллаху алейхи говорит, «Ля тусарли иля иля сутра». Не читай молитв, кроме ближе к преграде. Преграда обязательно надо перед тобой. «Валя тада вахадан ямуру бейна ядейк». Не пускай, не, не разрешай никому через тебя пройти. Кому? Во время молитвы. «Фаин аба фалитукатильху». Если он не согласится, типа все равно идет этот человек, да? Сражайся с ним. Но ну, это сражаться, это объясним по-другому сейчас. Фаинна мааху карин, из этих человек есть карин, шайтан. Шайтан ему научивает это делать. Значит, не самому человек, а именно толкать именно надо, а самому шайтан, потому что шайтан с ним, карин, который ему высказывает это дело. Э, вопрос сражения можно начало удар руки. Ударить ему руки так, можно так именно показать. Если он не согласен, ну, показываешь, он, он поймет. А если не поймет, идет все равно, можно груди именно ударить один удар. Некоторые не сказали, наоборот, по башке ему то Это нельзя, конечно, наоборот, просто именно толкнуть, именно груди можно именно сделать. فلتقاتلوا не сражение здесь. Хадис э, передали его муслим, وابن خزيمة والحاكم والبيهقي قال عن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري сказал قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة кто из вас читает молиться, пускай читает ближе к сутру, переграда. Вальедну минха приближается к ней по расстоянию. ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها и не пускай никого мимо тебя, между тобой и переградой, просто пошли никому. فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. И здесь он сказал карин первый. Карин именно напарник. У человека, у каждого из нас есть карин, который с ним ходит. Это, можно сказать, шайтан. Да? Хадис, который есть, хадис София, когда она ночью принесла пророку, саллаху еда, и когда пророк был в Ахтикафе, Э, Э, и ночью, когда обратно собирался провожать э, София, и сахабы, они быстро побежали, они беспокоились за пророк, они, он сказали именно, остановитесь, это София. Они сказали, стахфрула, пророк, не думали, что это плохой мысль. Он сказал, нет, но точно не пустит мысль плохой, шайтан, но точно не лезь. Именно шайтан, именно шайтан, ядри мимна адам, мажра дам. Шайтан крови идет человеческий. Тоже он мешает, он мысли дает. Значит, когда, поэтому, когда мы именно намаз читаем, зикр читаем, Аллах вспоминаем, а шайтану яхнас. وإن لعه ضرير когда толкование сурат, сурат Нас, э, именно э, Мишер Васвас Ханнас. Когда Аллах говорит именно Мишер Васвас Ханнас, толкователи говорят Ханнас Аллади Яхнас, значит, который исчезает сразу. Ты Аллах вспоминаешь, исчезнет шейтан. Его нету. Да? Даже мааху канна мааху дарит. Значит, даже пуканье, он пукается именно, когда убегает от тебя. Ему страх, ему это. Поэтому из как говорится, в хадис первый, который есть, говорит именно Кана Мау, Абдулла ибн Умар, Мааху Карин, напарник. Напарник, каждый из нас, это есть шайтан. А другой хадис говорит явно именно пророк, говорит, فإنه шайтан, ярхамук Аллах. Иннаху мааху шайтан. Мааху шайтан, с ним шайтан есть этот человек. Именно не отличается от хадис первого, в виде именно приказ пророк, саллаллаху алейhi говорит. وفي رواية فإن الشيطان يمر بينه وبينه даже шайтан идет мимо, через этот перегород, именно расстояние, которое есть, не пускай, потому что именно шайтан идет. Мы же, мы же его не видим. Но пророк, саллаллаху алейhi когда мимо шайтан хотел именно пройти через пророк, саллаллаху алейhi пророк не хотел, не пустили ему, держали ему, и сахаба видели, за горло его взял пророк, саллаллаху алейhi и задушили его, и даже шайтан, субханаллах, язык показывал, قال إني لمست ратаба, холод, который мне язык, поскольку пророк его задушил, и он холод чувствовал от него, пророк, салам, через язык. Это то, что именно некоторые ученые говорят, как можно читать именно шайтан сделан да, из, из огня, и все равно у него есть холод. Потому что свойства меняются, и свойства тоже человек меняется. Люди из глина, но не глина, правильно? И так и так пророк, саллаху алейхи сказал, «Валлахи, я вспомнил дуа э, Сулейман о том, что не давай никому власть, как я, как именно я, но врати только ему эта власть над джинном и так далее. Он говорит, Аллах, я вспомнил дуа моего брата Сулейман, я ему привязал бы и дал бы дети на него играть. Шайтан даже пытался через пророк пройти, но пророк ему не дал. وعن سلمة وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله توجد сподвижник пророк صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها кто из вас читает молитва, он должен приближаться к сутру. А расстояние какое должно быть? Мурат, ты знаешь? Какое расстояние? Правильно. Значит, можно пройти мимо нее одна овса, маленькая даже. Не большая, а маленькая. Именно, и значит, маленькое расстояние, которое просто дает тебе возможность в лоб или голова положить. Там, да. فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته لتوش الشيطان не прерывал его молитвы وإذا сатар, это, насколько это много хадисов по этой теме, насколько она важная, поэтому пророк, саллаху алейhi много хадисов сказал. И не только пророк, и сподвижники. والأكثر الحديث الشهرة تدل على الأمر وظاهر الأمر الوجوب здесь по правилу говорится о том, что здесь идет приказ. Говорит пророк, саллаху алейhi «Ида салля ахадукум пальедну мин сутрате». Кто из вас читает молитву, пускай приближается к сутру. Значит, преграда. Мы объясняем о том, что это ваджиб идет. Потому что приказ у шариата есть алимов. Алим говорят, الأصل يدل الأمر يدل على الوجوب لا يدل على الندب. Значит, аль-амр, приказ, дает понятие ваджиб. Не даешь понятие о том, что ну, добровольно или, можно сказать, ничего относиться легко и так далее. Это ваджиб, да? Обязательно это является. فإذا وجد أنه يسر عن الأمور الواجب فذاك ولا يسع للصرف غيره. Поэтому то, что тебя Э, уменьшает твои награды в молитве, конечно, в первую очередь вопрос дается о том, что надо относиться к серьезно. Если мимо женщина или верблюд, ну это как называется, осел, там, мужчина, ну, скажем о том, что они уменьшают твои награды в молитве. Значит, то, что вот это касается приближения к преграда, это является важным. Надо обязательно, потому что это точно не уменьшит твои награды, которые именно касаются молитвы. وإذا بعض أجرها وهي واجب أنا ليس обязательно وما يؤكد وجوبها بسبب شرعي عدم بطلان صلاة بمرور المرأة если мимо женщина прошла тебя, она прерывает твои молитвы? Ну, в основном. Мы говорим о том, что э, вопрос о том, что женщина или осел, осла, или, собака. да, или черные собака. если они пройдут через человека, молиться как, нарушается или нарушается? Нет, не нарушается, только, по-моему, уже если э, у женщины или у ослицы там э, да, во ну, время менструации, когда проходит перед человеком, и с утра, тогда же нарушается. В основном ученые считают, это топ-тль нарушается. В любое время. Да. Она туптыл, поэтому обязательно надо поставить перед тобой переграда. Для этого они считали это обязательно. Если она, за то, что кто-то мимо пошел, именно мужчина, э, женщина, или э, собака, или вот это осла, значит она молитва нарушает. Это основное. основном между алимом. Бывают разногласия, но в основном они считают о том, что есть основания. Но это касается женщины взрослая. Женщина взрослая. А какое состояние? Это уже дойдем, иншаллах. Тогда можно объяснить. Не спеши. Так, э, поэтому он является обязательный. وهذا ما حرص عليه السلف رضوان عليهم السترة في صلاتهم. То, что они стремились, сахаба и салаф, постоянно следуют за этой сунной, о том, что пророк сказал, сутра надо обязательно ближе преграды надо. فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحث. И их поведение, их слова, она показала о том, что насколько это важно именно является по сунну. Даже Умар, мы сейчас иншаллах узнаем, ра- э, عن قرة говорит, قرة ابن إياس قال رآني عمر وأنا أصلي بين الاستوانتين ئەوگەری مێژ ستوانەتەی مژێ تەرەفتەیانە ئەوەن شتال مەریێتە قڕە سەحاوی سپادوینێک پرڕۆکە قڕە ئەوەن شتان مژێتە مستانێ عمر كذا أبيده فأخذني بقفاي فأدناني من السترة الرجال زي وزاتوك زي وشية ابن بجاري وسترة Омар и сказал, читай здесь молитву. Насколько он именно жестко был именно Омар, лидер сахаби, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи Ну, может, по ошибке читал в это место, да, открыл его место и сказал, читай здесь с утра. На большой расстоянии. А? На большой расстоянии. Ну, мы не знаем, но может быть она была расстояние. Факала салли илейха. И Умар сказал, читай здесь. Ну, жестко в это направление. В другой хадис, قال كان عمر يسوي بين الناس, ну это именно называется не только преграда, именно и даже рядах, постоянно на палках. Если палка именно не равняется, по палке именно давали именно люди за то, что они именно нарушали именно и так далее. Умар. عمر да. قال الحافظ ابن حجر أراد بذلك أن تكون صلاته إلى السترة объясняя حديث который э, القرة Бухари э, Хафид ибн Хаджар объяснил Умар хотел о том, что он считал к сутру, к преграде. Этот человек предчитал молитву именно ближе к преграду. قال ابن عمر قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه ابن عمر тоже, понимая хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Он сказал, «Ида салла ахадикум, если кто из вас читает молитву, фальедну фалюсалли или сутра, пускай читает молитву ближе к сутру, преграда». Значит, они вообще никогда, сахаба и салаф, они не считали далеко от преграды. Они обязательно должны быть именно поставлены преграды перед собой. «Вальедну минха» и пусть прилежается к ней, «Кейля ямурра шайтану бейнаху бейна». Потому что мимо шайтан, между ним и по преграде وقال ابن ابن مسعود أربعة من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير السترة أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه четыре есть один из них, он сказал, как называется, грубость, или можно сказать, жафа, умертвление сердца, сердце умирает. Ан юсалли раджулу иля гайри сутра. Молитву читает человек далеко от преграды. Ау ясма аль-мунади ля юджиба. Или слышит призыв имам к молитву и не идет к молитве. А представьте, там часто бывает Восток, да? Именно и азан идет, люди не идут к молитве. Насколько сердце уже умер, умерла уже, все. Человек не идет к молитве, призывает ему к добрым деяниям, да? Хайя аля салах, хайя аль фалах, да? Хорошие дела там и так далее. И не идет к молитве. قال أربعة من الجفاء он сравнил именно فانظر أخي هداني الله وإياه بصلاة нас ставил на истинный путь с тобой, как говорит автор, كيف أتى الأمر من النبي الذي طاعته طاعة النبي طاعة الله عز وجل приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является подчинение Аллаха в первую очередь. Правильно? И ничего слова лишнего не бывает у пророка. То, что он говорит, от Аллаха сразу. Вахи. Навещание от Аллаха. И нюха. Вакана амру сахаба бидалик. И это он приказал сподвижнику пророка, саллаллаху Именно прийти читать молиться ближе к преграде. Или приближаться даже к преграде. قال حتى يأتي الصحابي الجليل وهو يصلي فيأخذه من غفاه. И такой важный сподвижник, как Курра, Умар, дерзали за его шею и приближали его к сутру. Насколько это важно у них была эта вещь. ليدنيه إلى السترة يصلي إليها وانظر إلى ابن مسعود ابن مسعود он сказал, умертвление сердца сравнит между неприближение к сутру, преграда, и как именно считал именно непослушание муаззина, который призывает. Ну, две сказал, то, что касается этого хадиса. А еще другие Другие нет пока. Другой урок будет. Поэтому Ибн Масуд сравнили именно то, что умертвление сердца относится к этому вопросу. Не преграда считает, или, конечно, это относится к человеку, который знал и не делает. Если человек не знал, надо ему сказать. Брат, читай ближе к сутра или преграде и так далее. وعن أنس أنس говорит قد رأيت أصحاب النبي يبتدرون الصواري عند المغرب حتى يخرج النبي Я видел сподвижника пророка во время Магриба. Анас, слуга пророка, саллаллаху алейхи вассалям, قال, говорит, لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب أنس увидел сподвижники, говорит, я видел сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стремятся к преграда или столбы, которые есть в мечети, приближение к сутру, до выхода пророка, саллаллаху в своей комнате. Значит, до Магриб молитва, и они читали два раката до Магриба. Другой версии хадиса. Значит, в это короткое время даже сахаба они стремились именно к приближению к сутру, читая два раката молитвы. И Нафи рассказывает, говорит, Нафи слуга э, Ибн Умар, كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال حديث كان это, который был у Анас, حديث Бухари, и حديث نافع тоже у Бухари, ابن أبي شيبة <coughs> حديث نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي ولني ظهرك Значит, если он не найдет место приближения к сутру, ну или преграда, подойти к преграде или саваре, именно столпы, которые есть в мечети, именно сразу говорил свою слуга, «Валлини лахрак, дай мне твою спину». Я использую как сутра преграду. وعنه قال и Нафи тоже рассказывает о том, что Ибн Умар كان لا يصلي إلا إلى сутра. О том, что Ибн Умар, поскольку Ибн Умар, субханаллах, первый среди сподвижников пророка, который стремился э, э, делать так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в деяниях и так далее. Даже некоторые э, сахабы сказали о том, что Ибн Умар вообще копия пророка, саллаллаху по всем параметрам. Ибн Умар говорит, كان النبي صلى الله كان ابن عمر لا يصلي إلا إلى سترة. Ибн Умар только читал к сутру, ближе к сутру. Если молитву читает, только к сутру. وكان سلمة ابن الأكوع это один из молодых сахаба пророка саллаллаху алейхи вассалям سلمة ابن الأكوع ينصب أحجارا في البادية في البرية فإذا أراد أن يصلي صلى إليها Сальма, если он собирается в пустыне именно читать молитву, он поставит перед собой камень, несколько, то, что делал с утра. Файда рада не соли, если он собирался читать молитву, читал именно ближе к этой камень, камне. وفي الأثر لا فرق بين الصحاري والعمران значит если ты находишься нет разницы между пустыней и дома надо обязательно приближаться к сутру так и делал пророк как рассказывает нам шейх Шаукани слова еще дальше есть Аллама Сафарини рахимахуллах, говорит о том, что истахаб желательно человек, который молится, читает согласованно между все алимы, должен приближаться к сутру, даже если не боится мимо него кто-то именно пройдет. Поэтому надо обязательно приближаться. وعوض ستعجب إلى إمام أحمد наоборот мне нравится говорить мнение имам Ахмад в этот вопрос мнение Ахмад конечно, он читал обязательно, надо читать к сутру соблюдая хадиса пророка, саллаху который приказывал. Ибн Хузайма Ибн Хузайма тоже один из больших алим хадиса, оно есть сахих, называется сахих Ибн Хузайма, рассказывает, говорит, فهذه الأخبار كلها صحاح это все рассказы хадиса касается именно э, приказа пророка, саллаллаху алейхи или поведения сподвижника пророка, саллаллаху алейхи о том, что приближаться к сутру, это хадис все достоверный. Э, и Расул, пророк, саллаллаху алейхи приказал людей из сподвижников приближаться, поэтому они и соблюдали это сунна после него. И даже Ибн Умар поэтому даже не оставил этого и постоянно читают к сутру. Представьте о том, что даже говорит свой слуга, о том, что дай меня спину твоя, за то, что использует ей как сутра. وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ستره في الفضاء рассказывает именно якобы вот это Абдул-Карим, рассказывает Ибн Аббас, слова Ибн Аббас о том, что пророк читал без переграда, без сутра э, в пустыне, когда именно он был в Арафате. Последний момент, именно самый последний Арафат, который именно когда сахаба, пророк, саллаху читали им хутба, и именно он читал без сутра Хотя э, это хадис недостоверный, а правильно вообще по-другому Ибн Аббас, когда он рассказывает о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, قال بناء على عهد النبي يستطر به وقد زجر النبي أن يصلي المصلي إلا إلى سترة как можно принимать этот хадис, хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал э, свои сахаба или мусалли именно приближаться, молящихся, приближаться к сутру. وكيف يفعل ما يجر عنه это автор э, говорит именно, э, э, как можно приказать, именно автор говорит о том, говорят, как можно э, говорить людей делать что ты запрещаешь. Например, если ты приказывал о том, что люди именно делают с утра, как ты можно, именно он сам противоречит себя и именно делает то, что он запрещает других. Культу وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة и автор говорит о том, что если нету бина, именно здания, или что-то поставить перед собой, как сутра преграду, это не дает повод человека не читать молитву без сутра. Наоборот, надо приближаться к сутра. Хадис ибн Аббас на это основание юсалли биннаси бимина иля гайри джидар. Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал бимина, мина это именно в хадж, когда сезон хаджа, пророк читал именно без, без стена, но он перед собой, конечно, поставил в другой версии хадиса достоверной, которую у имама Ахмада, ибн Хузейма, у Табарани, у Табарани этот хадис, конечно, хороший, но у имама Ахмада это является достоверный. Он сказал, ركزت العنزة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفات وصلى إليها والحمار من وراء العنزة Значит, Ибн Аббас, который про него этот хадис первый сказал о том, что пророк читал без переграда, без сутра, именно в пустыне, в самом деле он сам именно лично поставил именно э, палкой для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, э, для того, что читает молитву в Арафате. И этот Аслая пророка, саллаллаху алейхи был за этот палкой. Значит, потому что он поставили на преграду, да, и осел именно за нее. Можно именно использовать такие случаи, именно поставить те, которые являются животными, которые запрещены, как именно э, осел, как именно собака. И женщины, они могут пройти именно, если ты перед собой поставишь э, палкой или что-то длинное. как пользуется им преграда. قال ابن التركماني ابن التركماني рассказывает قلت لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة Я не вижу, говорит о том, что э, я не могу именно понять, почему имам Малик использовал эту версию хадиса, которая недостоверна, конечно, сомнительно о том, что пророк читал без переграда. Хотя нет разницы о том, что есть стена, нет стена, а наоборот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал палки, именно или посох, свой, свой посох, потому что они считают молитва. На основании последней информации, которую мы знали, дорогие братья, мы уже понимаем, э, и будет нам ясна эта информация, то, что касается того, что пророк, саллаллаху алейхи постоянно э, читал именно к сутру. И ошибка некоторых, которые думают о том, что э, когда он был в пустыне, не пользовался э, сутра или преграда, хотя, альхамдулилля, все хадисы доказывают о том, что пророк, саллаллаху алейхи использовал этого. <coughs> и другие версии о том, что э, расстояние, которое должно быть у переграда, как именно э, в хадисах, которые именно есть разные, есть основания разных хадисов. Один из них хадис Талха. Говорит Талха, قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الراحل فليصلي ولا يبالي من, ور من مر وراء ذلك Если человек поставит перед собой как заднее верблюда, значит уровень, там расстояние, длина, именно как заднее верблюда, фалиусалли пускай читает молитву и не обращая внимания, кто идет за этот переграда, которую ставили именно перед собой. Значит, если расстояние должно быть в длинах, хотя бы расстояние заднего верблюда. وعن عائشة قالت عائشة рассказывает قال النبي صلى الله قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل كمؤخرة الرحل Аиша рассказывает о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Газу Табук, в сражении Табука, они спросили о э, расстоянии или длина преграда человека, который должен молит, молитву читать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Каму ахирати рахль», значит, заднее верблюда. Это длина, которая должна быть максимальной, именно самая длинная высота которая должно быть. وعن أبي ذر قال حديث конечно пятый حديث آه مسلمة <coughs> حديث طلحة توجه ومسلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي если встает из вас читает молитва فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل ему достаточно как преграда пользуется задним верблюда فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود если у него нету такое расстояние именно, это уже прерывает его молитва, и осел, осла, и женщина, и черная собака. И люди алимы يرون أن تأخير البيان عن غير الحاجة لا يجوز. Есть такое правило алима, если необходимость объяснения, нельзя удержать ее время. Типа, если человек, он знает о том, что люди где-то что-то делают неправильно, в этот момент он должен объяснить, не ждать другое время, потому что в этот момент люди нуждаются объяснением. Было случай, когда, субханаллах, э, на днях э, одна сестра, я просто нечаянно заметил о том, что она одета в платок, и видно ее волосы, значит, аура видно, и уши, уши видно тоже. <coughs> Имам, когда читал нам э, молитву сунна, я подошел к нему и сказал, я шейх, эта женщина наверху, она читает молитву, платок ее просвечивает. Может быть, скажет о том, что нельзя так одеться и наоборот надо закрывать. Говорит, там много женщин приходят первый раз. Но, субханаллах, эти женщины, наоборот, должны объяснить ученых, потому что они видят, потому что люди ошибаются. Поэтому есть, есть баян, баян объяснения В тот момент, который человек нуждается, надо дать объяснение и не сдерживать его из другого, ну, не сдержать его на другое время, которое не нуждается этот человек объяснением. Поэтому это то, что касается сутра, пророк именно объяснил в этот момент о том, что длина должна быть хотя бы задней верблюда или задний рахль, именно лошадей или что-то пользуешься, она должна высота хотя бы именно задний животный, который ты пользуешься. والرحل مقداره ذراع расстояние, расстояние длина заднего верблюда или заднего животного, который пользуется, это расстояние один локоть. Значит, минимум, как можно объяснить, это 64 э, и 2 или 60, э, 64 и 3 сантиметра, ну, это точно максимально именно самые длинные, которые должно быть у человека. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة والرمح Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал, э, поставили перед собой тоже свой посох, иногда копье и так далее. ونحوهما или точно ближе к этому, он пророк, саллаллаху перед собой поставил тоже. Конечно, это идет вопрос о длина, не ширина, конечно, а вопрос длина, это сутра, преграда, которые человека должны. قال ابن خزيمة рассказывает ابن خزيمة والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل مؤخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت Точно о том, что основание, которое нам рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что преграда должна быть, как, э, как должна быть э, ближе к именно задней верблюда, задний рахль, именно верблюда или лошадь. Это касается длина, это не является в шире, расстояние шире именно. Каиму Thабит, это уже известно между алимов, как хадиса и так далее. منها أخبار النبي أنه كان Наоборот, даже есть хадис о том, что пророк пред ним поставили именно копье и на ней считал молитву. Это дает объяснение о том, что она не в шире, а длина. وقال أيضا وفي أمر النبي بالاستتار بسهم При стола есть даже хадис достоверный о том, что стрелу поставили перед пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на ней читал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал молитву, на ней как преграды и использовал. И на это основание и все хадисы, которые о том, что пророк именно объясняет, здесь нет хадиса основания о том, что использовать нитки или веревки, что-нибудь подобие этого – потому что нет оснований для этого. Наоборот, можно использовать палкой, можно использовать вещей, можно использовать песок или камень, как некоторые сахабы они делали. Это достаточно. О том, что есть хадис какой-то, э, который связан э, с ниткой или веревка, но это хадис очень слабый. Его слабость обсудили алимы, мухаддисы, которые как Суфьян ибн Уяйна, Суфьян ибн Уяйна, Шафи, Багави и другие имамы. И Даракутни сказал, لا يصح ولا يثبت недостоверный или нельзя его использовать как доказательство. Шафи сказал, ولا يخط المصلي بين يديه خطا Шафи в книге Сунан الحرملة Хармала, он сказал, нельзя не имеет права молящийся использовать этот нитки хаттан, нитки или черчение вот это, которое длинное перед собой, потому что нету хадис достоверный. Или аньякуна, и если только можно, в случае, если хадис достоверный, который мы должны за него следовать. Представьте о том, что, субхана, как шафи, алимы, большие, у них тоже было э, стремление к сунну, следование сунна пророка, саллаллаху алейхи если знали о том, что есть достоверный хадис – это тоже их останавливает, и они следуют за это сунна. Поэтому Шафи говорит, «Илля ан якуна фи далика хадисун сабит». Если только есть хадис достоверный, который утверждает твое именно представление, и можно за ней идти. <coughs> Если нету хадис достоверный, значит не надо следовать за это. وقال المالك في المدونة Малик рассказывает, книга Мудауина, Аль-Хатту Патл, нитки или веревка, это патл, действительно. وضعفه من المتأخرين ابن صلاح и э, среди последние алима, которые э, это уже таби'i, таби'i, таби'i, а, это алим мутаахира, те, которые как Ибн Салах, Навави, Аль-Араки, Гайрум, они сказали, это слабые хадисы и недостоверные. И достоверность только именно касается э, длина, как хотя бы именно 46 сантиметра, Или э, сами меньше, это можно сказать э, стрелок, это уже можно использовать. Э, еще одна тема, то, что касается преграда, но молящица, который читает за имамом, у них нет необходимости на них преграда, поскольку они считают джама за имамом, <coughs> и этот вопрос, э, обязанность имама, о том, что он должен подойти к преграде, а им, они явля... э, а люди, молящиеся, для них является имам преграда. Поэтому э, хадис, который есть Ибн Аббас, рассказывает, говорит, عن ابن عباس قال جئت Ана вальфаллу аля тан. Э, кстати, это случилось один раз тоже, когда мы жили в Восток, мимо было надо пройти, и, субханаллах, видел расстояние, о том, что было возможно зайти туда, э, прошел через людей, и, субханаллах, стал на это место, которое было, э, было расстояние, которое можно читать молитва. И это люди, когда закончились молитва, они начали ругать, Я говорю, ничего страшного, одись с основания, потому что для вас является имам преграда, поэтому здесь надо закрыть было. Конечно, алхамдулillah, может быть полезно, если человек поймет, поймет о том, что есть основания. И э, Ибн Аббас, хадис Ибн Аббас, قال, сказал, جئت أنا والفضل على أتان я пришел вместе с Фадлом, Фадл младший его брат, Латан, ослина, маленькая ослина пользовались. والرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم كتاب صحابة عرفاته فمرنا على بعض الصف فنزلنا آه، برشني ميما أدي ريادة الصحابة إيه فتركناها ترتع إيه ما يستابل إيه فيستراوت إيه ودخلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إيه استيال ريادة بروك صلى الله عليه وسلم и читали молитву فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا И желательно, конечно, и пророк, саллаху алейхи вассалям, ничего нам не сказал после этого. Значит, согласись их, их действия о том, что можно пройти между молящимся, когда они читают за имамом. Э, и это хорошо, то, что если человек знает о том, что нет возможности читать э, место не бывает именно, или все места заняты, <coughs> можно подойти к имаму и читать рядом имам, это тоже является сунна. وفي رواية أن آتان مرت بين يدي بين يدي بعض الصف الأول о том, что э, Аслина, говорит, в рывае другой версии хадиса, который рассказывает Ибн Аббас, Аслина прошла мимо э, молясь э, первый ряд, который именно за пророков, саллаллаху алейхи вассалям, это значит основание тоже о том, что пророк за это сахаба, он видит сахаба сзади, когда он намаз считает, и ничего не сказал Ибн Аббас. Конечно, это некоторые, э, может быть, сказать о том, что Мимукан и Нави, саллаллаху алейхи вассалям, ялам бидалик, э, как они говорят о том, что пророк, например, он не знал этого э, действия именно Ибн Аббаса, но это их э, основания, конечно, нету. Наоборот, основание есть другое, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, э, нам якун раху наби мин если пророк боком не видел их, он точно видел о том, что сзади они идут, сахаба, <coughs> о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел их сзади. Почему? Потому что хадис, который говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Хал тарауна киблатиха хуна» вы думаете, мои, моя, моя э, кибла, моя, э, передо мной, кибла, направление именно Кааба, или передо мной именно кибла, вы думаете только так? فقال والله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم Аллах э, дает мне возможность увидеть ваш э, покорность или смиренность и ваш руку, как вы читаете молитвы сзади, за спиной, я уже вижу все этого. Значит, Аллах дал ему возможность это увидеть. قال ابن عبد البر ابن عبد البر рассказывает حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابن سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع حمر أحدا يمر بين يديه حديث ابن عباس отличает от хадиса Ибн Саид, мы же рассказывали о том, что إذا كان أحدكم يصلي если кто из вас читает молитву فلا يدع أحدا يمر بين يديه не пропускал мимо него кто-то пройти значит إذا صلى أحدكم فلا يدع أحدا يمر بين يديه не пропусти никого это то, что хадис Ибн, Ибн Саид, это касается индивидуальной молитвы, если человек индивидуально читает, это касается имам, он не должен никого, не должен никого пропустить. Если э, люди молящиеся читают за имамом, это хадис, конечно, им не касается. حديث ابن عباس هذا قال وهذا كله لا خلاف بين العلماء حديث ابن عباس нету разногласия между алимом, все алимы согласны о том, что в разные хадисы есть разные случаи. Поэтому желательно, если имам читает впереди, он должен использовать сутра, <coughs> ближе к сутру, как некоторые имамы, субханаллах, поставили вот этот микрофон рядом, справа, и, субханаллах, э, михраб от них далеко, по, такое большое расстояние от михраба, у них нет преграда между ним. Желательно, конечно, имам он должен приближаться к сутру в первую очередь, поскольку он является примером для людей и не должен пропустить никого, а представь, если он был бы имам, и э, люди прошли мимо, спереди, э, не знали, может быть, и так далее, и пройдет, он же не может остановить желательный имам, он использовал тоже Сутра перед ним. Э, здесь задается вопрос, э, «Ида кана масбуку яквы ما فاته مع الإمام خرج عن كونه مأموما فماذا يفعل в случае, если, например, я опоздал от моли, из молитвы, ну, получилось о том, что я читаю за имамом три раката или два раката, и получилось о том, что э, э, я должен именно завершить эту молитву, остальные три раката еще, или два раката. И что я должен делать? Ибн Абба, имам Малик рассказывает, قال لا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد السلام الإمام إلى ما يقرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا Он говорит, имам Малик, желательно, если человек завершит молитву с джамаатом, и придется ему еще дополнительный ракат почитать, и люди уходят, или люди, которые он, ну, э, стоят перед ними или справа, или слева, э, встают и уходят, и ему придется именно делать себя с утра. Поэтому, говорит имам Малик, желательно идти справа чуть-чуть, или справа и слева, или сзади, возвращаться назад, или идти вперед, э, за то, что пользуются другие преграды, например, сказали о том, что человек другой, который, может быть, впереди стоит, или справа чуть-чуть стоит другой человек, можно подойти, подойти туда и э, использовать преграду. Если э, расстояние очень длинное, ну, большое расстояние, и не получается ему сделать этого, тогда ему придется читать молитвы на месте. وقال ابن رشد إذا قام للقضاء ففاته من صلاته فإذا كانت بقربه سارية Ибн Ружд Аль-Хамбали, ученый большой, он сказал, если человек завершит молитву с джамаатом и осталось ему несколько ракат, ему лучше подойти к царе, столбик или в мечети, где-то именно ближе к нему, он должен подойти чуть-чуть, двигаться туда, в эту сторону, э, использовать ее как сутра, Э, если ему не близко и не знает, что делать, тогда он должен читать молитву э, на месте, и ничего страшного, иншаллах, и нет на него греха, поскольку представьте о том, что если человек, он пользовался своей лошадь или свое животное именно, и она стала и ушла, э, что ему придется делать, кроме того, что читать молитву на месте. Конечно, здесь основание о том, что если человек а касается остальных молитв, которые дополнительно, он должен, иншаллах, стараться делать э, таким образом, именно стремиться к сутру и преграда, иншаллах. Джазакум Аллах хайран. Э, эта тема, э, иншаллах, завершим. есть одна тема, которая иногда бывает инхираф аль-маджид, сделана кибла, направление Кааба, она неправильна в некоторых мечетях. И основное это бывает Э, например, мечети, которые Восток, я часто видел именно в, э, в Сирии, э, где мы учились, в Сирии, в некоторых странах, как именно Ливан, эти мечети, у них очень старый, старинный мечеть, а направление Кааба у них неправильно. И они что делали, люди, которые там находились, они веревками, <coughs> веревками сделали так, о том, что поменяли чуть-чуть направление, на то, что люди, они Э, используя правильное направление именно из-за этой веревок и так далее. Но это, конечно, не относится к веревкам, которой люди часто сейчас пользуются в мечеть, вот точно равнять. Хотя, субханно, равнение должно быть в основном именно по щиколотке и по плечам, колени и так далее. Это в первую очередь, это так должно быть, равнение людей, а не использовать веревки или что-то подобное или нитки, или какой-то э, полоса красный, или черный, или желтый и так далее. Пусть Аллах наставит нас на истинный путь, э, возвращает нам, иншаллах, направление Корана и Сунна и понимание его, и, иншаллах, сделает нам те люди, которые следуют Сунна пророка, саллаллаху алейхи в первую очередь, но джазакум Аллах хайран, и прошу братья и сестры, иншаллах, если есть возможность, о том, чтобы передать информацию и были показатели для людей, иншаллах, исправить ошибку, иншаллах, по мере возможности, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, رب مبلغ علم إلى من هو أعلم منه может быть, человек придает знания, более знающий بلغوا عني ولو آية передайте от меня хоть один ая. Иншалла, друг друга, если мы помогаем, и объясняем, иншалла, будет польза. И, может быть, Аллах нас справит дальше. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.